بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه fahumila alayhi rawahu al-bukhari anatueleza alayhi salatu wassalam imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu an kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alisema kuwaelekezea habari hizi masahaba waliokuwa naye na vile vile habari hizi inatuhusu sisi waislamu wote anasema alayhi salatu wassalam yoyote ambaye atakuwa na kitu ambacho kwamba amemdhulumu ndugu yake au kumvunjia heshima ndugu yake au kitu chochote kile ambacho kwamba amemkosea basi faliyatahallalhu minhu alyawm basi afanye hala hala amuombe msamaha aombe iwe halali kwake yeye leo hii kabla alla yakuna dinarun wala dirham kabla haijafika siku ambaye kwamba haitokuwepo dinar wala dirham yani haitakuwepo na pesa na mfano wake siku hiyo ikifika kama mtu amemdhulumu mwenzake amemvunjia mwenzake heshima basi yafahamu in kana lahu amalun salihun atakapokuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na amali njema ukhidha minhu biqadri madhlamatihi atachukuliwa zile amali zake njema kulingana na alivyodhulumu wenzake wa illam yakul lah na endapo hatakuwa na amali nzuri bali ana amali mbaya tu ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi basi atachukuliwa yule ambaye kwamba alimdhulumu madhambi yake kisha atabebeshwa huyo ambaye kwamba alidhulumu rawahu al-bukhari vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kwamba yeye ameharamisha dhulma juu ya nafsi yake vile vile akatuelekezea sisi habari kwamba tusidhulumu wala kudhulumu wengine na kudhulumu nafsi zetu an abi dharr al-ghifari radiyallahu an an nabi sallallahu alayhi wa sallama fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا رواه muslim Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha dhulma juu ya nafsi yake kwamba hato dhulumu yoyote kati ya waja wake Allah subhanahu wa ta'ala atompendelea yoyote katika waja wake bali atahukumu kwa hukumu ya uadilifu kisha Abi Dhardin ameipokea kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam Rasul alayhi salatu wasalam anasimulia ambaye amepokea kutoka kwa Mola wake aliyetukuka alisema ya ibadi Allah subhanahu wa ta'ala anasema enyi waja wangu inni haramtu dhulma ala nafsi hakika bila shaka mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu yani nimejiharamishia dhulma kwa kudhulumu waja wangu sitaudhulumu waja wangu waja'altuhu bainakum muharrama na vile vile nikafanya hiyo dhulma kuwa ni haramu naam baina yenu fala tadhalamu basi msidhulumiane msidhulumiane hii ni wasia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka na vile vile Uislamu yanatuelekeza kufanyia pupa jambo hili la kutokudhulumu na vile vile kuchunga heshima ya Uislamu wenzetu na vile vile kujitahidi kwa kuchuma mali iliyokuwa halali wala tusiwe ni wenye kuchuma mali ya haramu na vile vile Uislamu inatuelekeza tusiweze kukula mali ya watu kwa ubatilifu kidhulma anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu nisa aya ya 29 ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil enyi mlioamini imani kamili la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil musile mali baina yenu بالباطل kwa نعم لا na اموالكم بينكم بالباطل الله bilbatil Allah subhanahu wa anatumaanishia kwamba mtu hafai kula mali yake yeye mwenyewe kwa batil naam kwa kutumia vitu ambavyo kwamba havifai kupitia mali yake kwa mfano mtu kununua mairungi kupitia mali yake hii inakuwa ni kukula mali yake mwenyewe bilbatil mtu kununua bangi na kadhalik hii inakuwa ni kukula mali bilbatil na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba tusile mali ya wenzetu bilbatil na hiyo kula mali ya wenzetu bilbatil ni kwa kunyang'anya kwa mabavu ama kuiba na vile vile kuweza kuchuma katika sehemu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishia ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil yani mliamini msikule mali yenu baina yenu bilbatil وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس wa antum تعلمون katika suratul baqara aya ya 188 Allah subhanahu wa ta'ala anatoa wasia nyingine na makatazo akisema ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا مسيلة مليان بينين بالباطل يعني بالظلم وتدلوا بها إلى الحكام vile vile msichukue mali yenu kwa kutoa rushwa kwa mahakimu ili waweze kuhukumu kibatil kwa mfano mtu anajua vizuri kwamba ardhi ile siyo yangu ama kitu kile siyo haki yangu kwa sababu anayo mali yeye akatoa katika mali yake na akapeleka mali ile kwa hakim kwa rushwa ili itolewe hukumu kwamba ni yake yeye na siyo yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil wala musile mali yenu bilbatil yani bidhulm watudlu biha ila alhukam wala musitoe rushwa kwa mahakimu watakapokuwa na hukumu baina yenu litakulu fariqan min amwali an-nasi bil ithmi wa antum ta'lamun ili mule mali ya watu wengine bidhulm wa antum ta'lamun hali ya kuwa mnajua kwamba hiyo siyo yangu lakini kwa sababu ninayo mali mtatoa rushwa na itahukumiwa naam dhidi ya yule na mali ile itakuwa yangu ndio rasul alayhi salatu wasalam walipomkujia wawili katika masahaba wakawa wanashtakia kuhusiana na kipande cha ardhi Rasul alayhi salatu wassalam aliwaambia kwamba mimi ni mwanadamu na huenda mmoja wenu atakuwa na ufasaha zaidi ya mwingine kisha mimi nikahukumu kinyume na hukumu iliyokuwa sahihi lakini yafahamu yule ambaye kwamba atatoa hujja akawa ni mfasaha na siyo yake afahamu nikimkatia kipande hicho itakuwa namkatia kipande cha moto wa jahannam siku ya kiyama hii ni hatari ya kuweza kudhulumu aliyekuwa hana uwezo na ufasaha sio ulimi peke yake ufasaha inakuja kupitia uwezo vile vile kwa hiyo mtu yeyote ambaye kwamba atamdhulumu ndugu yake kwa kuwa ana uwezo wa kujieleza ana uwezo wa kimali afahamu kwamba hatopata hiyo isipokuwa ni kipande cha ardhi ambaye kwamba itakuwa ni kipande cha moto siku ya kiyama na vile vile hukumu inayotolewa kama itatolewa kwa sababu labda huyo mtu ana ufasaha na uwezo zaidi akamdhulumu mwenzake haitakuwa sababu ya kile kitu kuwa halali hukumu itakayotolewa baina ya mandugu wawili wamepigana wanasema kwamba ardhi hii ni yangu na huyo akasema ni yake ikitolewa hukumu huku duniani kwamba ni ya huyu na siyo yake haitakuwa sababu ya kuhalalisha kipande kama kile kwa yule mtu kwa hiyo anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala msifanye hivyo hali ya kuwa mnajua ni dhulma mnafanya na vile vile dhulma inaharibu amali ya mja alivyotueleza alayhi salatu wasalam an abi huraira radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala atadruna man almuflis qalu المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم anatueleza alayhi salatu wasalam hatari ya watu kudhulumu wenzake ya mtu kudhulumu wenzake yeyote ambaye kwamba atadhulumu wenzake afahamu hili kabla haijafika hiyo siku rasul alayhi salatu wasalam siku katika masiku aliyouliza masahaba atadruna manil muflis je mnajua ni nani ambaye kwamba ni muflis yani hana chochote masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in walijibu kwa kusema almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa muflis ambaye kwamba ameishiwa kote sisi ni yule ambaye kwamba hana senti wala hana vyombo faqal rasul alayhi salatu wasalam akawafahamisha maana ya muflis maana aliyeishiwa kiuhakika akasema innal muflisa min ummati hakika yule ambaye kwamba atakuwa hana chochote katika umma wangu ni yule ambaye yati yawm alqiyamati salatin wa siyamin wa zakah atakuja siku ya kiyama hali ya kuwa alikuwa anasali huku duniani sana sala zote ametekeleza wa siyamin amefunga funga zote za ramadhani na za sunna na, na kadhalik wa zakatin amekuja kama ametoa zakaa yake katika kila mwaka lakini amekuja kama amemtukana huyu anayo amali yake imejaa zaidi ya jabali zaidi ya jabali ishirini tuseme zile jabali kubwa za, za, za ulimwengu akonazo ishirini ya mali zake lakini amekuja amemtukana huyu na amemvunjia heshima huyu kwa kusema amezini na amekula mali ya yule akamwaga damu ya yule na akampiga yule wale wote wanakuja wameshtaki kwamba huyu amenipiga mwingine amemwaga damu yangu mwingine ameniharibia heshima yangu na kadhalik wanashtakia Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala atachukua thawabu ya yule ambaye kwamba alikuwa anadhulumu watu pamoja na kuwa na sala zake na kadhalik itachukuliwa thawabu zake watakuwa wanapewa wale ambao kwamba aliwadhulumu watapewa watapewa mpaka thawabu yake itakapokuwa imekwisha kabisa hana thawabu nyingine kabla ya kuhukumiwa kisha wengine bado wanakuja kushtakia kwamba mimi pia alinifanyia hii na hii na hii watachukuliwa madhambi zao sasa kisha atapewa huyo ambaye kwamba alikuwa na udhulumu baada ya kupewa madhambi kisha atakuwa ni mwenye kuingizwa katika moto wa jahannam Rasul alayhi salatu wassalam akasema kwamba huyu ndiyo muflis ambaye kwamba atakuja na sala zaka na kadhalik lakini atakuwa anaambulia patupu kwa sababu waliodhulumu na kuwatukana na kuwapiga na kumwaga damu ya wenzao kwa hiyo ni muhimu zaidi watu kuweza kulipa deni ya wenzao kabla ya siku hiyo kufika watu waweze kuregesha ile heshima ya wenzao waliowavunjia kabla hiyo siku kufika kabla haijafika siku hiyo watu wakajilaumu tuangalie hatari ya dhulma tufahamu kwamba mwenye kudhulumiwa huwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua na dua ya mwenye kudhulumiwa haiwi inafazia baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala ibn abbas radhiyallahu رضي anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha mu'adhan ila al-yaman faqala اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب alimtuma rasul alayhi salatu wassalam Muadh ibn Jabal kule Yaman kisha akampatia wasia kwa kumwambia ogopa da'wa dua ya mwenye kudhulumiwa ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa kwa sababu hakika dua ya mwenye kudhulumiwa haiwi na pazia baina mwenye kudhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala haiwi na pazia inaenda moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile tumeelezwa na rasul alayhi salatu wasalam da'watu almadhlumi mustajaba wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi muogopeni da'wa ama dua ya mwenye kudhulumiwa kwa sababu mwenye kudhulumiwa kimwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatakabali dua kama ile hata kama huyo mtu atakuwa ni muovu basi hiyo uovu itakuwa ni kwa nafsi yake lakini dhulma inakuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala inakonda moja kwa moja kwa hiyo ni bora zaidi sisi waislamu kujiepusha na kuwadhulumu wenzetu kwa sababu hiyo haiishi hata kama sio mzuri hata kama sio mtenda mwema mtenda mema lakini akimstakia Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala anamtakabalia vile vile kupitia hadithi ya Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ittaqu da'wat al-madhlumi wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab anatueleza alayhi salatu wassalam kwamba muogope maombi ya mwenye kudhulumiwa hata kama sio muislamu hata kama ni kafiri fa innahu laysa dunaha hijab hakika bila shaka huyo hata kuwa na kizuizi baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala atakapomuomba hata kama ni kafir kwa hiyo mtu asichukue kwamba huyu atakuwa ni kafiri naweza kumdhulumu itakuwa akikuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutakuwepo na pazia baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala watu katika zama hizi wamekithiri kudhulumu wenzao kwa sababu labda wana akili zaidi ya wenzao utakuta muislamu anamdhulumu ndugu yake Muislamu kwa sababu ako na vitu ambavyo kwamba vinamzuia mfano mtu anamfanyia mwenzake kazi kisha siku ya kumlipa yule mwenzake anakuwa huyo anakwepa anakuwa ni mwenye kukwepa afahamu hiyo haitaisha haitaisha bali watakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wanakuwa wanatumwa na amana tofauti tofauti kuzifikisha katika sehemu fulani lakini wanakuwa ni wenye kuwadhulumu wenzao kwa sababu ya akili nyingi afahamu kwamba haitokwisha hiyo bali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watakutana na atakuwa mwenye kulipa dhulma ile na siku hiyo tukumbuke hakuna dirham wala dinar hakuna shilingi wala mfano wa shilingi wala thamani ya shilingi bali amali nzuri ya yule mwenye kudhulumu ndiyo atampatia yule mwenye kudhulumiwa ama ikiwa hana amali nzuri basi afahamu itachukuliwa amali mbaya ya yule mwenye kudhulumiwa kisha atapewa yeye na mwisho itakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika moto wa jahannam a'adhana Allahu wa iyyakum barakallahu fikum الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نعم أنا توليزة أبي هريرة رضي الله عنه كبتية حديثي أمباي ومبكي كتكوك رسول عليه الصلاة والسلام أكسيما ثلاثة لا ترد دعوتهم وتوتات دعازاو هذه رجشوي فتوبوا bali Allah subhanahu wa ta'ala atawajibu wa kwanza ni al-imamul adil ni kiongozi ambaye kwamba ni mwadilifu apendelei huku wala huku bali anahukumu kiwadilifu huyo akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu wasaim hata yuftir na mwenye kufunga mpaka atakapofuturu atakapofungua huyo vile vile akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote Allah subhanahu wa ta'ala hatum rudisha patupu wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allah duna al-ghamam yawm al-qiyamah wa tuftahu laha abwabu as-sama' wa yaqul bi'izzati la ansurannak walau ba'da hin vile vile maombi ya mwenye kudhulumiwa hairudi patupu bali lazima Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu hata kama ni baada ya muda mwenye kudhulumiwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala hata kama ni baada ya muda itamfikia malipo yake na Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru kwa hiyo sisi waislamu tunafaa kujiepusha na kuwadhulumu wenzetu ima kwa kuwaibia kimabavu ama kwa kuwaibia na akili ama kwa kuchuma mali kupitia kamari kwa sababu watu wengine wamefungua biashara ya kamari biashara ya kamari wao ndio wakuu wale wa kawaida wanacheza ni haramu kwao lakini wale wenye kuchuma mali ile wanakuwa wanadhulumu wenzao kwa kuwaibia mali dhulman wale ambao kwamba wamefungua hizo kampuni wanakuwa wanapata madhambi kwa kuwaibia wale wenzao mali dhulman na vile vile wanaocheza hiyo kamari wanakuwa wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alisema ya ayuha alladhina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan miongoni mwa hizo makatazo ni kamari kwa hiyo mwenye kucheza vile vile kamari atakapokula ile senti afahamu kwamba atakuwa amechuma chumo ilikuwa ya haramu na Allah subhanahu wa ta'ala mtueleza la taakulu amwalakum bainakum bil batil musile mali yenu bil bilbatil bidhulm kwa hiyo sote ni mas'ul na ambaye kwamba amedhulumu mwenzake basi afanye hala hala ima kwa heshima yake ama kwa mali yake ama chochote ile amregeshe kabla ya siku ya kiyama na muombe msamaha kabla ya siku ya kiyama kwa sababu siku hiyo itakuwa mtu anakuwa muflis hali ya kuwa na mali nyingi ana mali njema nyingi sana lakini mwishowe anakuwa ni muflis ibadallah yaqulu alayhi salatu wasalam ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumat yawm alqiyama rawahu muslim anatueleza alayhi salatu wassalam enyi watu muogopeni sana kudhulumu hakika kule kuwadhulumu watu huku duniani dhulumati yaum alqiyama itakuwa ni kiza yani giza ya hali ya juu siku ya kiyama kwa mwenye kudhulumu hiyo dhulma yote aliyowatendea wenzake huku duniani itakuwa ni giza ambaye kwamba haoni mbele siku ya kiyama kwa hiyo tu ogope dhulma na hii ni wasia wa rasul alayhi salatu wasalam na rasul alayhi salatu wasalam anafahamu mengi zaidi yetu akituambia itaqu dhulm muogopeni dhulma na mujiweke mbali na dhulma basi anafahamu kwamba siku ya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 قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم